Šis raidījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem. Paldies par tavu atbalstu! Priestera viedoklis Saruna par sabiedrības aktualitātēm un procesiem un kā tos saprast no kristīga viedokļa. Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji, ir kārtējā ceturtdiena, kurā tiekamies raidījumā priesteru viedoklis un šajā reizē kopā ar priesteru Dmitriju, eh, kurš ir ceļā, bet tomēr atrada laiku, lai pieslēgties sveicināts. Čau, e, čau. Šo, šoreiz esmu Viljānu klosterī. Ļoti skaista vieta, visiem iesaku. <laughs> Pilnīgi noteikti, jā, ļoti, ļoti skaista vieta. Tā gan ir tiesa. Radījumā arī klausītāji šodien ir arī Zibmarietons akcija, kuras laikā vācam ziedojumus radījumā arī uzturēšanai. Šis raidījums, tāpat tās kā daudzi Citi var izskanēt pateicoties jūsu ziedojumiem, jo citu avotu ienākumu avotu mums nav, lai varētu nodrošināt rādījumu arī skanējumu. Tā kā tavs ziedojums būs ļoti, ļoti augsti novērtēts, eh, pateicamies jau tagad par to, ja esi paspējis noziedāt, ja vēl neesi, tad apsver iespēju uh, to izdarīt. Ir dažādi veidi, var iet uz rādījumu arī mājaslapu rml.lv, atrast sadaļu ziedot un atrast arī visus iespējamos veidus, kā var noziedot, gan mm, ziedojuma uh, pogas, gan konts, gan ziedojuma telefons zvans 900 067 6 9, pa kuru jūs ziedoja 4,27 eiro. Paldies, paldies, mīļš, paldies par visiem ziedojumiem. Bet, eh, protams, ka priesteru viedoklis nav eh, raidījums par eh, ziedošanu, bet raidījums par sabiedrības aktualitātēm, un man šķiet šobrīd tās aktualitātes sit augstu un karstu vilni. It īpaši runājot par, piemēram, mēs kariņa uh, E, epopeju <laughs> un, un līdzekļu izlietošanu un, protams, daudz kas cits arī, tie skaitā man šita, hmm, interesanti, kā mēs tā e, mūžīgā epopeja ar pal alkohola tirzniecību un vēlam samaz, samazināt alkoholismu, bet nespēju pieņemt vajadzīgos regulējumus, lai to arī panāktu. Bet e, kā ir, kā ir ar, kā ir ar kariņa izdevumiem, varbūt tās nav labi personīgi pie, pie šī, šeit tiesāt vai kā citādi, bet tomēr mhm. viņš ir nokļuvis uguns krustugunīs. Jā, gandrīz jau kā Karina Geits sanāca. <laughs> Tieši tā, jā. <laughs> Bet, nu, redzi, šeit es uz šo situāciju skatos mazliet tā, ka no vienas puses vieniem vajag ziedot, bet citi var terēt, jā, kā saka. Es klausījos tevi un tad tā arī domāju pie sevis. Uh, Bet, manuprāt, šeit neiet runa tikai par to, ka tur pusmiljons vai mazliet mazāk var neadekvāti izterēts vai pat izšķērdēts. Bet iet runa par, manā skatījumā, šeit drīzāk iet runa par tādu politisko kultūru. Jo, skatāties, ja mēs skatāmies, skatīsimies uz garīdzniekiem, ja, mēs taču vēlamies, lai garīdznieks, kurš pats runā par, teiksim, zakšanas nepieļaušanu, kurš pats runā teiksim, par uzticību un tā tālāk, mēs arī gribētu, lai viņš būtu pats uzticīgs, lai viņš pats nezaktu un tā tālāk. Mēs eh, pieprasām, ja kāds runā par taisnīgumu, lai pats būtu taisnīgs. Jā, un šajā situācijā, es, vismaz manī, izraisa tādu nepatiku um, šī situācija tieši tāpēc, ka tie cilvēki, kuru, kurus mēs saucam par elitēm, par politiskām elitēm, faktiski kuri pieņem lēmumu par to lēmumu, uz kā mēs dzīvosim, uz kuru pusi virzīsimies un tā tālāk, ka viņi paši ir tik, um, nu, es negribu teikt negodīgi, bet vismaz, ja tam maigāk pateikt, neuzmanīgi, ja, jo um, nu, noteikti vismaz, cik es mēģināju norientēties, ka kad tiek rezervēti lidojumi. Noteikti tas nenotiek tā, kā to dara attiecīgā amatpersona, bet arī tas pats ieinteresētais, kurš lidos, arī viņš jau zina, ja, ar ko viņš tur lidoja. Un viņš no, noteikti nevar nezināt, cik tas izmaksā, jo galu galā privāta reise nu, tas nav. Tas nav Rēnairs. Ja. Nu, jebkurā <laughs> gadījumā ja, aizdomāties var, ka tas ir dārgāk vai ne? aizdomāties var, vai ne? Jā, un līdz ar to uh, rodas jautājums, vai gadījumā tas vispār nav tāda politiska kultūra pie mums, ja? jo no nu, vienas puses, ja lido viens, un ja es, protams, negribu nevienu apsūdzēt, bet ja pamēģināt rakt dziļāk, vai gadījumā ar citu ar citiem politikiem arī tā nav. Varbūt izšķirdēšana notiek kaut kāda cita jomā. Ja? Tas ir pirmais. Un otra lieta, kad jau nāca ārā tas viss, ka izrādās, ka tur nav tikai pats Kariņa kungs iesaistīts, jā, ka tur arī daudzas, daudz, daudzas citas personas pieņem lēmumus un tā tālāk. Un pēc tam arī notiek, ka viena persona, kura varbūt izdarīja kļūdu vai, vai ļaunprātīgi izmantoja e, šo iespēju, ka viena persona piesēc citu. Ja, ka mēs taču esam savējie un vajag piesakt, vajag kaut kādā veidā šo situāciju nomierināt un tā tālāk. No vienas puses e, tas ir slikti, ja, ka tas notiek. Bet tas, ka izpeldēja šis skandāls, e, man tas liek domāt, vienas, man tas liek domāt labi par mūsu valsti. <laughs> Es līdz paskaidrošu, lai tikai lūdzu nemetiet telefonus uzreiz zemē ne? <laughs> E, vai, vai, vai nesitiet e, tos radio uztverētājus. Iet runa par to, ka ja valsts būtu pilnīgi korumpēta, tas nozīmē, ka visi būtu iesaistīti, tad tādā gadījumā laikam tādi skandāli pat neizpeldētu. Ja, jo viens piesaktu citu, ja visi ir, kā saka, viena laivā, ja visi ar, ar vienu <laughs> harizmu svaidīti, ja ir tas teiciens, mm -hmm. bet mhm. vienīgais, ka es to <laughs> tulkoju no nu, krievu valodas. Ja. Un, un šajā gadījumā būtu, būtu problēma, ka tev būtu korupcija valsts līmenī. Viņi ir, protams, visur. Nu, no, šajā gadījumā, kad Piedod, Jānis, tu pabeigšu domu. Ja? Jā. Bet šajā situācijā, kad iziet tāds skandāls, tas nozīmē, ka ir cilvēki, kuri ir politiskie oponenti un kuri skatās viens otram uz rokām. Mhm. Un, ja tev ir tīras rokas, ja, ja tu neesi izdarījis neko, tas arī tavs oponents neko neizvilks ārā. Viņš nevarēs tevi apsūdzēt par lietām, kuras nav bijušas. Vai, ja viņš apsūdzēs, tev ir iespēja tevi aizstāvēt. Ja. Un šī sistēma, demokrātija, viņa darbojas ļoti labi. Jo es atceros no savām studijām, kad mums skaidroja baznīcas sociālā mācībā, mums bija ļoti laba profesore, Eh, starp citu, ļoti mīļā sieviete, tagad jau mamma vairākiem bērniem, tad viņa mums skaidroja tā, ka demokrātija ir laba ne jau tāpēc, ka viņa ir ideāls variants. Viņa ir laba tāpēc, ka neļauj vienam ļaunam cilvēkam pakārtot visu sev. Ja, jo ir citi cilvēki, kuri tev skatīsies uz rokām. Un tā kā vienu ļaunu cilvēku var faktiski kontrolēt ar citu ļaunu cilvēku palīdzību, ja runājot, protams, pēdiņās. Ja? Un tāpēc arī šis skandāls man šķiet, ka viņš ļoti labi parāda, ka mēs tomēr esam spējīgi arī ieraudzīt problēmas un uh, kontrolēt ja, viens otru. Jā, nu es piekrītu, ka droši vien tā ir uh, tā, ir tā privileģija demokrātija, ka mēs varam sekot līdzi un, un visus uh, Eh, turēt atbildīgus par rīcībām, kas varbūt tās nav atbilstošas amatam vai, vai pienākumiem un tā tālāk. Bet no otras puses drusku opinējot, eh, tas varbūt tās ir vienkārši parāda to, ka mums ir ļoti asas eh, partiju politiķu savstarpējās cīņas un ne tik daudz par to, kad mēs pastāvam pa vērtībām, kā mēs gribētu, mm. lai tas būtu, vai ne, bet vairāk par to, ka nākošais jau ir rindā, kurš grib tikt pie uh, kā daudz kur dzirdam pie siles, lai, lai arī, jo, mhm. ja, ja kariņa apsūdz par 220 tūkstošu uh, iztērēšanu neliederīgi vai pat ļaunprātīgi, tad tā ir pietiekoši <laughs> nopietna summa, pie kuras es pieļauju, ka daudz gribētu tikt, vai ne, un, un tad jau, protams, mhm. ir tas jautājums, vai tiešām, vai tiešām mēs redzam izmaiņas, lēnīgas, bet tomēr izmaiņas politiskajā mhm. mentalitātē, kur tiešām uh, mēs pastāvam uz kaut kādiem principiem, vērtībām, kaut kā kādiem noteiktiem ētiskiem kodeksiem, kas, kas ļauj mums drusku citādāk organizēt to kārtību, vai mhm. eh, no otras puses, vai mēs tomēr vēl joprojām uh, redzam vairāk cīņas, savstarpējās cīņas uh, un netik daudz tādu uh, progresu šajās vērtībās. Nu, nu jā, man, tas ir man jautājums vēl. Mhm. Nu, redziet, nu, no nu, nu vienas puses šīs cīņas ir neatņemama sastāvdaļa demokrātiskajā procesā. Jā, jo, protams, ka Demokrātija nav, kad visi vienprātībā dzīvo, bet demokrātija ir tad, kad cilvēki ar dažādiem uzskatiem cenšas sadzīvot kopā. Jā, un, uh, tas nenozīmē atteikšanos no savām vērtībām vai atteikšanos no uh, saviem, savā pasaules redzējuma. Jā, bet iet runa drīzāk par tādu, nu, tādu kultūru, kā mēs esam spējīgi sadzīvot, mēs esam spējīgi runāt viens ar otru, uh -huh, uh -huh. esam mhm. spējīgi kopīgi risināt problēmas, neskatoties uz to, kā mēs dažādi skatāmies uz pasauli. Un tāpēc Nu, priekš manis, atkal atgriežoties pie tā, ko es teicu, priekš manis te ir laba pazīme. Ja, ja izlien skandāli, slikti, ka viņi izlien, bet labi ir tas, ka viņi tomēr izlien. Ja, jo cilvēks ir vāja būtība, būtne, un eh, nu, mēs visi esam grēka skarti. Ja. Vienalga, vai tu esi parastais lauku priesteris vai tu esi augstāka ranga politikas. Ja, jo pietiek minēt kaut arī beidīgi slavena deputāta Znotiņa kunga eh, strīdu ar kaimiņiem, piedod, ka mazliet uz citu, ja, <laughs> kurš vēlāk vēlēs arī apsūdzēt savus kaimiņus, ja, ka viņi tur viņu uzbruka. Es neatceros tur precīzi, jā, ja, bet katrā ziņā, ka deputāts būdams mm, iedzēris, arī policistam draud ar Um, ar to, ka viņš pazīst iekšlietu ministru, ja tagad šim policistam būs mm. problēmas. Es toreiz tik nopriecājos, ka mēs nedzīvojam Krievijā. Ja? <laughs> ja, bet, ehm, bet, ehm, bet, bet, tas, bet tas liecina arī par kopīgu kultūru. Ja? Jo iedomājieties, cilvēks, kurš bija deputāts, ja? un pēkšņi atļaujas tādas lietas, ja tu esi elite, tev jābūt piemēram. Ja? Un mana prasība parasti. Mana lielākā prasība pie augstāk stāvošām amatpersonām, ja tu esi tur, tad esi paraugs ja tu esi tur, tad esi eh, nu, piemērs arī citiem, kā jābūt taisnīgam. Bet šeit eh, es domāju, ka Karina kungā tā bija zināmā mērā bezatbildība, ja, jo viņš jau pats netika pie šīs naudas, ja, bet tikai nu, nu, tika naudas izšķirdēšana paša komfortam. Ja. Nu, jā, jā, jā. Protams, tas ir saistīts ar darbu, ja ne jau atpūsties, viņš tur brauca, bet eh, kaut arī nezinu, <laughs> nestāvēja klāt. <laughs> Ja. Bet iet runa par atbildību. Ja, jo redziet, Paskaties, kā Radio Marijā vai katrā draudzē, ja, mēs neesam bagāti. Ja, un prāvistam vai, vai tev pašam ir jādomā, kur dabūt līdzekļus un kā tos liederīgi izmantot. Ja, lai neparmaksātu par to, ko var nopirkt lētāk, bet nepat, ne, nenopirkt kaut ko sliktu. Nu, ne? arī tieši, vai ne? Un, un tas jā. pats attiec galu galā arī uz um, vienkāršiem cilvēkiem, kuriem jāsavalk jostas un, jā un tad uh, sāp mhm. par to, ka redz, kā kamēr mēs velkam jūs, mm -hmm. jūs tas tikmēr citi ēd milzīgu dārgu kaviāru, lidojot ar, jā. ar uh, privātām <laughs> lidmašīnām vai kaut ko tam līdzīgi. Bet, jā. bet tā, ir, mhm. tā ir tā lieta, es domāju, ka ne tikai attiecībā uz kariņu, bet attiecībā uz jebkuru mm -hmm. tādu līdera pozīciju, kur tu atrod, un tā skaitā arī baznīcā, vai ne? Un, un tad mēs jau daudz uzmanīgāk skatāmies, ar, tā skaitā uz mūsu prāvestiem, draudzes locekļu uz mūsu mm. prāvestiem, ko viņš tur dara un kā viņš iztērē līdzekļus un vai viņš taisnīgi un mm. godīgi un, un, un, un kā teikt, apzinīgi, tāpat tās uz bīskapiem mm. skatāmies un tā joprojām tā uz priekšu, vai ne? Un tā ir kaut kāda tāda uh, tiešām paškontroli sabiedrībā laikam ielikta, kas palīdz uh, noturēt mm-hmm. mūsu kaut, kādo, kaut kādos līdzsvaros normās vēl joprojām, vai ne? Uh, pilnīgi, pilnīgi atbalstu šo domu. Tieši, nu, nē, bet man patīk arī tas, ko, ko tu teici, kad uh, žēl, ka notiek uh, skandāli, bet labi, kad viņi tiek publiskie uh, iznesti, jo, mm. jo nu, par nožēlu laikam, kamēr publiski kaut kādas lietas neparādās, tikmēr ir grūti vispār viņas arī risināt, un pat ja arī tas ir konfliktu, uh, savstarpējo konfliktu rezultātā, nu, un nu, mhm. nevis ideālu rezultātā panāktas kaut kāds uh, e, atklātība, mhm. tad tomēr tas uh, piekrītu arī, kad, eh, kad tas tomēr arī maina druscītiņi. Cerams, ka nevis mm. uh, liek mums kļūt viltīgākiem eh, mūsu mahinācijās, kas ir pieļauj arī notiek, līdz ar to notiek. aizvien viltīgāk, gudrāki uh, projekti un plāni, kā to, kā to visu uh, panākt. Uh, tiek. Mm. Bet, bet no otras puses, kad, kad tomēr varbūt tās jā, uh, ir iespēja redzēt pa mazam solīšiem, kā mēs mainamies. Bet tas vienmēr man tā ir bijis ļoti fascinējuši redzēt, kā, kā, uh, kā tiek kontrolēti tie mazie uh, projekti, piemēram, mēs tagad ar mm. radio arī ietveros esam pietiekušies vienam mediju projektam eh, un, un cik, cik ļoti stingri tiek sekots līdzi, lai tas projekts tiktu iesniegts un atbilstošana ar sīkiem detalizētiem aprakstiem un pamatojumiem un tā tālāk. Uh, Un tad tu skaties uz, uz, uz tādu nu, kariņu izbraucēju, tad tu skaties Re, Real Baltica, kur izrādes mhm. neviens beig, beigās pat nav atbildīgs <laughs> par, par tiem miljardiem, kas tur ir paredzēti ieguldīt, un, un vienkārši apbrīnojam, kā tas notiek. Jā, nu vēl, jā, mēs atcerēsimies vēl, atcerēsimies vēl dienvidu tiltu, ja? kādi tur bija skandāli, neviens nesēž, jā, nu tad nu, <laughs> jā, jautājumi. Jā. Vai tagad mm. stradiņu, stradiņu slimnīcas jā, būvniecība, kas arī, mm -hmm. un neviens līdz galam nepaskaidro, bet kas, kas patiesībā notiek, vai tiešām mm -hmm. tā ir vienkārši birokrātija, ko pārmet dažreiz, kad Eiropa ir uzspiedusi un kā rezultātā mums tik smagnēs tas viss process, vai, vai, vai kas notiek, jā, tu gribētu to zināt, vai kāds var paskaidrot beigās, beigās vai ne? Mm -hmm. Uh, aiziesim mazā muzikālā pauzītē, un tad atgriezīsimies, okay. lai varbūt tās uh, parisinātu, pārdomātu arī uh, kādas cits jautājumas. Kā es teicu, varbūt tās to epopeja par alkohola tirzniecību un vēlmi samazināt alkohola ā, patēriņu. Radījuma arī klausītēji jums es gribu vēl arī atgādināt, ka arī jūs varat iesniegt savus, savas tēmas, par kurām gribētu dzirdēt priesteru viedokli. Es domāju, priesteris Mitrijs ļoti kompetents mums arī varētu atbildēt un, un dot pārdomā kādas vielu, bet šodien īpaši arī gribas atgādināt, kad ir zib marietons, kad vācam ziedojumus radījuma arī uzturēšanai. Tavs atbalsts ir neaizstājams jautājums, lai mēs varētu darboties ar šajā aprīļa mēnesī. Tā kā lūdzu, lūdzu, iespēja robežās um, atbalsti ar savu ziedojumu. Un mēs ar savu kalpojumu cerams varam būt noderīgi ar šo raidījumu vai ar citiem uh, jums, uh, palīdzot varbūt tās iet jūs ticības ceļu vai vispār orientēties sabiedrības uh, procesos. Bet nu, pēc maz mirkļa esam atpakaļ un par citām sabiedrības aktualitātēm. Jubilate Celi, Jubilate Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji šeit es priesteris Jaunis un kopā ar mani priesteris Dmitrijs uh, raidījumā Ajā. priesteri viedoklis. Uh, vēlreiz paldies par to, ka pieslēdzies, uh, eh, neskatoties uz uh, ceļojumu šobrīd Bet eh, radījumā arī klausītāji gribu atgādināt, ka šodien ir arī Ziba Marietona diena, kadā, kurā vācam ziedojums radījumā arī uzturēšanai un pateicos par ikvienu ziedojumu, kas ienāk, lai mēs varētu darboties. Un divi um, cilvēciņi ir atsūtījuši ziņu, Valija, kur saka pārskaitīt 20 eiro un kāds uh, Klausītājs raksta divus zvanus, esmu noziedojis. Sirsnīgs paldies! Jā, var atrast visdažādākos veidus, kā var noziedot, ejot uz Rādio Marija Latvija mājaslapu sadaļā ziedot, un tur jūs redzēsiet gan bankas kontu, gan PayPal pogu, gan arī ziedojuma telefonu numuru, pa kuru varat zvanīt un ziedot 4,20 eiro 7 centus. Paldies vēlreiz! Bet atgriežoties pie priesturu viedokļa un, un, un sabiedrības aktualitātēm, es gribēju nedaudz eh, dzirdēt eh, kādu pārspriedumu par to mūžīgo problēmu. Mēs runājam par to, ka Latvija ir tāda alkoholu zeme. Es domāju, kā priesteri, vismaz manā pieredzē pilnīgi noteikti, mēs sastopamies ar to, kad ļoti daudz sievietes eh, runā par to, ka viņu vīri ir alkoholiķi un, un kas izraisa milzīgas problēmas. Ģimeņu šķiršanos, konfliktus, kas notiek un tā tālāk, ir arī paši vīri, kas atnāk un saka, nu jā, ir mazāk par sievietēm, mēs to dzirdam, bet arī ir eh, sievietēm šī problēma. Un, un ik pa laiciņam, eh, jau vairāk gadu garumā, mēs dzirdam, ka vajag risināt šo lietu. Uh, Un tad, kad nu beidzot pienāk un saimā mēģina to risināt, izrodas, izrādas, kad uh, lobbyis ir tik spēcīgs, kad ir bezmaz vai neiespējami kaut ko mainīt un ietekmēt. Un tad izrādas, ka nemaz alkohola pārdošanas sestdienās un svētdienās uh, neietekmēs uh, to, vai dzers vai nedzers, un kad uh, Mm, stundu pārdošanas stundu ierobežojums arī neko principā nedos un vispār alus nav alkohols un, un var tirgot benzīnu tankos un tā tālāk. Ko tu domā par šo lietu? Nu šeit jau es pateikšu uzreiz, ka tas ir daudz slāņu problēma, jo noteikti uh, ir cilvēki, kuri vēlētos, lai alkohols būtu pārdots cik iespējams vairāk vietas un vislabāk jau uh, visu apaļo diennakti, uh, Nu, jo tas ir biznesa, jo tie ir arī nodokļi. Man uzreiz nāk prātā mm, Jaunzēlandes uh, e, gadījums, kad sākumā tika pieņemts lēmums attiecībā uz tabaka izstrādājumiem, tabakas izstrādājumiem, kā personām pēc kaut kura 2000 kura gada dzimšanas tabaka netiks pārdota vispār. Tas nozīmē, ka lai pilnīgi izskaust uh, e, smēķēšanu, uh, Jā, tad jaunie cilvēki nevarēs nopirkt eh, tabakas izstrādājumu vispār. Ja? Mhm. Eh, un pēc kāda laika, eh, laikam šogad tas bija noticis, ka Jaunzēlandes parlaments atteicās no šī likuma, un formulējums bija ļoti tāds. Tas automātiski mazinās ienākumus budžetā, ja, jo akcijas nodoklis no tabakas izstrādājumiem, līdzīgi no alkohola izstrādājumiem, tas ir diezgan liela izstrādājuma summa, jā, no kuras valsts nevarētu atteikties. Jā, vai arī e, ražotāji negribētu atteikties no ienākumiem. Tā kā noteikti ir tāda e, daļa no sabiedrības, kuru būtu ļoti interesēta, lai tas pastāvētu. Jā. Un līdz ar to e, no vienas puses tas varbūt ir labi, ka valsts tomēr mēģina šo mm, sfēru kaut kāda veida regulēt. Man prātā stāv viens gadījums no Īslandes, Īslandes gadījums. Uh, jo man tur mamma dzīvo līdz ar to vairākas mhm. reizes esmu bijis. Un, ja tu aizej uz kādu uh, restorānu, jā, tad, protams, ka tur var arī nopirkt alkoholu, nu, tik, cik tu gribi, bet par lielāku summu, protams. Jā. Uh mhm. -huh. Bet uh, alkohols pārdodas pilnīgi atsevišķos veikalos. Tu nevari jebkurā supermarketā nopirkt uh, alu, šņābi, konjaku, viski un tā tālāk. Jā, tas ir atsevišķs veikals, veik, atsevišķie veikali, alkomarketi, var tā to nosaukt, kuri strādā tieši noteikta laikā, kā valsts vēlās. Ja? No astoņiem, astoņiem, no desmitiem, tad no desmitiem un tā tālāk. Tā kā ir arī vēl citas iespējas regulēt, es negribu dot tagad instrukcijas, ko darīt, bet manā mana skatījumā man likās tas arī diezgan prātīgi. Ja? Jo tādā gadījumā, protams, daļu no ienākumiem zaudēs mūsu supermarketi, ja? bet no otras puses nu, cilvēkiem būtu labāk. Bet šeit ir vēl, viena, vēl, vēl viens kārtējs slānis. Es neesmu pat lasījis tādus pētījumus, vai šī laika ierobežošana, kad tiek tirgots alkohols, vai tas kaut kādā veidā ietekmē dzeršanu. Jo noteikti eh, statistiski mēs varam pieļaut, ka jā. Jo, ja kaut ko grūtāk ir dabūt, ja, tas nozīmē, ka būs cilvēki, kuri atkāpsies no nodoma šo grūto lietu dabūt. Ja, līdz ar to, ja kāds gribēs pēkšņi 11. vakarā eh, iedzer, iedzert, <clears throat> un viņam nav iespējas to nopirkt, viņš to nedarīs. Tā kā, protams, ka pieļauju, ka tas tā, tam ir sava logika. Bet šeit ir runa arī par tādu lietu, kā tikums vai netikums. Jā, mhm. jo uh, pats par sevi alkoholisms tā ir slimība, protams, bet slimība nerodās pati par sevi ne no kā. Tas ir cilvēku lēmumu kopums, kas noved līdz dzeršanai. Jā, un līdz ar to paralēli tādam aizliegumam, ja, jo es atbalstu. Es pateikšu, varbūt var mani nemīlēt par to, bet es atbalstu tieši tādus tos, tas restrikcijas, ja, ka tas tiek, nu, ka alkohols tiek grūtāk padarīts pieejams. Ja, tā kā man nav nekas pretī, bet ja runa par to, ka es neesmu redzējis sabiedrībā tādu kampaņu no valsts puses, ka uh, dzert nav labi, ja, vai uh, Vai skaidrība ir dzīves norma, ja, kā tos no, no tiem nelaimīgiem padomu laikiem, kad reiz teica, ja, tāds bija sauklis. Eh, es neesmu redzējis nekādu kampaņu, lai tas notiktu. Vienīgais, kur es biju redzējis, kad pats biju narkoloģijas nodaļā, vēl kad kārtoja tiesības, vajadzēja aiziet un saņemt izziņu, ka tu pats neesi alkoholiķis. Tad, protams, ka bija inf eh, eh, informācijas kampaņa, tur uz standiem, 12 soļu programma, slavenā un tā tālāk. Eh, bet es neesmu sastapies tādā plašākā līmenī ar to. Jā, jo vairāk eh, tagad man nāk prātā, es pašlaik gatavoju grāmatu par tēvu Benediktu Skrindu, un es atceros, kad nomira viņu māte, brāļu Skrindu māte, tad Benedikts un uh, eh, Kazimirs Skrinda, abi divi priesteri, bija nolēmuši, ka viņu mammas bērēs nebūs alus. Ja? Jo mhm. Līksnes pagastā bija populāri ne tikai Līksnes pagastā, bet viņi tur dzīvojuši bija, eh, vai Vaboles pagastā tagad, eh, bija pieņemts, ka taisa alu mājās. Ja? Un viņi pieņēma lēmumu, ka nē, un pat avīzēs rakstīja, ka skrindu eh, mamma ja, tika apbedīta bez alus. Ja? Tas bija kaut kāds īpašs izņēmums. Ja? Un līdz ar to pats Benedikts Skrinda savā, savā dienas grāmatā, savā atmiņā raksta, ka viņš ļoti cīnījās par dzeršanu. Ja? Un tā kā man šķiet, ka tas būtu ļoti vērtīga daļa no arī mūsu kalpošanas un arī no valsts puses vajadzētu iesaistīties tajā, lai parādītu, ka dzeršana arī nav izēja. Ja? Ka dzeršana noved tikai līdz, nu, līdz mm, dzīves sagraušanai. Ja? Mm. Bet tas ir atkal eh, pedagoģiskas lietas, viņas, nu, viņas nenes augļus uzreiz. Ja? Te nepieciešami varbūt gadi, ja ne gadu desmiti, ja? lai nezinu, būtu piedzerušam. Uh, sabiedriskā vieta, lai tas būtu nepieklājīgi, lai, lai cilvēkam būtu kauns par to. Nē, nu jā. tā kā šeit daudz slāņu programma un ar vienu mm, tādu ierobežošanu, nu, tu kaut kur, iekart, kaut kur jau tiksi. Nevar teikt, ka tā nav, tam nav ietekmes. Bet vai tiksi tālu, nu, vai tas atrisinās problēmu, es gan šaubos. Ja, jo patiešām, eh, ja kāds gribēs, tad viņš dabūs, ja, un ja kādam ļoti vajag, viņš ir gatavs arī uh, vairāk naudas izturēt un aizbraukt uz slogu kādu. Nē, nu, tā arī tieši ne, bet jā. Mhm. E, es tā domāju par to lietu, kad, nu jā, protams, alkohols un tabaks izstrādājumi dod lielu budžeta papildinājumu valsts līmenī, bet tad man tas jautājums ir vairāk par kādu valsti mēs gribam būt, vai uh, alkoholiķu lielu valsti, e, par kādu mēs mhm. e, principā laikam e, tiekam <laughs> uzskatīti statistiski vai vismaz tuvu tam, kad čempioni vai ne alkoholismā vai, mhm. vai, vai gribam būt kaut kā tomēr asociēti citādāk un, un tas, diemžēl, ir mhm. politisks lēmums un tad tie lēmumi un rīcības, kas varbūt tās palīdzētu uh, Uh, nu, mainīt uh, šo priekšstatu un pieņēmumus par to, kas ir, kas ir uh, ko varētu uzskatīt par normālu uh, alkohola patēriņu, ko, ko jau varētu neuzskatīt par tādu un, un kā, kā vislabāk to tad regulēt. Bet um, vismaz man personīgi, jā, kādi mēs gribam būt. Un diemžēl tā izskatās, kad uh, no, no vienas puses, kas, protams, ir saprotami, ja, ja ta, no tā ir atkarīgi tavi ienākumi un lieli ienākumi, kad tu cīnīsies par visām varītēm, lai nebūtu nekādu ierobežojumu šajā gadījumā, vai ne? Uh, Un arī nu, nerēķināsies ar to, ka daudz cilvēku aiziet eh, postā dēļ, dēļ mhm. alkoholisma. Un, protams, ne jau viņi eh, tevi piespieda dzert, tā cilvēka Jā, izvēle protams. tā ir bijusi. Protams, mhm. protams, bet vienlaikus vai mhm. ko, kā es rīkojos, vai to veicinu vai neveicinu. Nu, tik elementāri. Šeit arī iet šeit arī ir runa par tādu zināmā mērā, ka demokrātiskai valstī e, no tā ir faktiski norma, ka notiek lobisms, ja, kaut kādu interesu lobēšana arī valsts iestādēs. Nu, ASV tas ir e, skaidri izteikts, pastāv oficiāli lobbyisti, ja, pie mums varbūt notiek tas nemanāmi, ja, un tas notiek tādā mazliet pat paslēpus, bet šeit ir runa par to, ka mm, vienmēr tiem politikiem, kas ir atbildīgi par lēmumu pieņemšanu, Eh, jābūt zināmā mērā izturīgiem arī pret tiem kārdinājumiem. Jo, ja lobbyists atnāk un ar savu piedāvājumu, viņš jau nenāk pie tevis ar, draudē, ar draudēšanu. Viņš nāk pie tevis ar piedāvājumu, kas tev kā personai nākotnē varētu būt ļoti izdevīgs. Tieši tā, tieši tā. Un, tad, un tad šeit atkal mēs atgriežamies pie tā paša, lai politikas, eh, it īpaši politikas, kas ticis pie augsta amata, ka viņam jābūt godīgam, neatkarīgi no uh, no apstākļiem, neatkarīgi arī no, no sevis paša interesēm. Un šeit nāk prātā jau antika filozofija, ja, ka tikai filozofija var, var būt par politikiem. Ja. <laughs> nu, tieši tā, bet, bet rakstura bet šeit, audzināšana. Jā, rakstura audzināšanā. Tā kā šeit eh, arī atkal mēs atgriežamies pie prasībām eh, attiecību uz mūsu politikiem, ja, lai viņi būtu augstās kultūras un augstas morāles cilvēki. Protams, nāk... ka tiek dažādi. <laughs> Ja? Nu, jā, nu, jā, jā. Mēs varam pieprasīt. Un tagad nāk virsū Eiropas parlamenta vēlēšanas. E, būs jautājums mums, nu, ko, par ko mhm. mēs balsosim. Vai mēs piedalīsimies? Ceru, ka jā, bet tad jautājums par ko. Ne, bet tas jau mhm. paliek katra paša ziņā. Sirsnīgs paldies par šo sarunu. Jā. E, uz citu reizi. Sirsnīgs paldies arī jums, rādījuma arī klausītāji, par to, ka bijāt kopā ar mums arī e, Silvijai, kādai klausītājai, kura raksta uh, trīs zvanus noziedoja pateicībā un mīlestībā. Pateicībā un mīlestībā ar jums rādījuma arī ziedotāji šodien, jo īpaši Zibmarietona dienā, kad vācam ziedojumus, gribas izteikt arī milzīgu, milzīgu pateicību par tiem dasniem ziedojumiem, ko jau līdz šim esat sadziedojuši un ko vēl ziedosiet. Šomēnes mums gana daudz vajag, vairāk kā 20 tūkstoši, un es ticu un paļaujos, kad ar Dieva gādību un jūsu dāstumu to mēs arī paveiksim un izdarīsim. Paldies! un uz tikšanos nākošajā reizē. Paldies, visu labu, ar Dievu! Izskanēja raidījums Priestera viedoklis – saruna par sabiedrības aktualitātēm un procesiem, kas bija iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!